بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه علي بن زيد عن يوسف بن ميران عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعه ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا بعد از قضیه ایمان به کلام خداوند اینکه قرآن سخن خداونده و خداوند با اون سخن گفته اینجا امام محمد اشاره میکنه به رؤیت پروردگار در روز قیامت به عنوان بزرگترین نعمتی که خداوند در نظر گرفته برای بندگانش در روز قیامت بندگان مؤمنش میگه ایمان به رؤیت خداوند در روز قیامت در احادیث صحاح از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده و همچنین در قرآن خداوند بهش اشاره کردن احادیث صحاح مثل فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ذروة لا تضارون برؤيته این از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم في الصحيح و همچنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفسیر فالمذيق دوان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو فيكشف الحجاب فينظرون إليه بهشت ورد جهنم يا ورد جهنم قدبان حجاب را بر میداره تا اینکه مؤمنان نگاهش بکنن فما اعطاهم شیئا احب الیهم من النظر الیه و هی زیاده هیچ نعمتی بالاتر از نگاه به وجه پروردگار به اونها نداده بود خداوند و اینم هم, هم زیادی هست که خداوند در قرآن بهش اشاره میکند للذین احسن الحسن و زیاده حدیثا در صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات رؤية المؤمنين في الاخره ربهم سبحانه وتعالى حدیث شماره 120 این دو از احادیث صریح در این باب در بحث رؤیت پروردگار در روز قیامت از جمله آیاتی که دلالت به رؤیت خداوند میده در قرآن فرموده خداوند وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره بحث نظر هست نظر در لغت عرب به سه معنا نظر یا به معنای توقف و انتظار میاد وقتی که خودش متعدی بشه انظرون نقتبس من نورکم انظرون معنای انتظرون یعنی منتظر ما بشی یا با فی متعدی میشه مثل فرموده خداوند اولم ینظرو فی ینظرو فی ملکوت السماوات معنی تفکر ینظرو ای تفکرو فی السماوات یا اینکه با الا متعدی میشه انظرو انظرو الى ثمره انظرو الى این نظر با چشمه با دو تا چشم رؤیت حقیقی انظروا الى ثمره این در لغت لغت عرب و هم مثال هایی از قرآن در این مفهوم اینجا خداوند در قرآن گفت الى ربها الى نظر اینجا با الى متعدد شد الى ربها ناظره و همچنین فرموده خداوند لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار این به این قسمت از آیه بعضی استناد کردن به عدم رؤیت خداوند در روز قیامت ولی که ائمه جواب معتزله دادن در در استدلالشون به این آیه این میگن که ادراک غیر از نظر ادراک غیر از نظر ادراک احاطه به یک چیزه مثل فرمودی خداوند فلما تا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا اینجا انا لمدرکون بحث فراتر از نظره اینجا بحث نظر نبود امام ابن خزیمه در تفسیر این آیه لا تدرک الابصار میگه که اینجا نفی نفی از احاطه هست احاطه نظر به خداوند از یک طرف و نفی ادراک در دنیا با این چشم بسری که خداوند چشم عاجزی که خداوند در دنیا بهمون داده همونطور که خودش میگوید ای ابصار اهل دنیا قبل الممات یعنی این لا تدرک الابصار نفی اصل رؤیت نیست لا تدرک الابصار ای ابصار اهل دنیا ای ابصار اهل دنیا عاجزه عن رؤیت الله عز وجل خب چرا این آیه را ائمه مثلا سلف اومدن اینجوری تفسیر کردن علت چیه این چه دلیلی داره نا بحث عدم بقول معروف ایجاد تضاد بین نصوص قرآن از یک طرف نصوصی که در سنت اومده که ما گفتیم قبلا اشاره کردیم که ما محمد هم بهش اشاره کرد سنت مبین قرآنه رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت بیان میکنن چنانچه دو تا صحیح حدیث گفتیم در صحیحین که خداوند در روز قیامت رؤیت میشه الان ما این آیه رو داریم لا تدرک الابصار خب با توجه به اون احادیث که از رسول الله صلی الله علیه و این آیه رو با چوبین برداشت بکنیم چطور جنب ببندیم از یک طرف ما آیات داریم که مؤمنین خداوند را میبینن احادیث هم صریحه این آیه برای ما محل اشکاله ما باید چگونه این آیه را بفهمیم اثبات رؤیت یه طرف اینجا کلمه رؤیت به کار برده نشد نظر به کار برده نشد کلمه ادراک علما اومدن در جواب این آیه میگن یا در جمع بین این آیه با دیگر نصوص میگن که اینجا کلمه ادراک به کار برد نه نظر ادراک یه چیز فراتری از نظره اینجا نفی نظر رو خدا نکرد نگفت لا لا ينظر او لا يرى الله عز وجل نگفت لا يرى او لا تراه الاعین نگفت گفت لا تدركه ادراك همون احاطه است که خداوند میفرماید لا یشیطون بشیء من علمه احاطه به خداوند احاطه نظر به خداوند با این چشم عاجزی که خداوند بهمون داده یا اینکه مقیدش بکنیم لا تدرک الابصار مقیدش بکنیم به دنیا یا به اینکه ما بتونیم خدا را احاطه بکنیم با نظر و دید خودمون که هر دوتا ما قادر به اون نیستیم از نصوصی که زیاد پیرامونش صحبت میکنن و زیاد مانو میدن روش فرموده, فرموده خداوند به موسی قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی قال لن این کلمه لن ترانی معتزله و امامیه خصوصا اینها و همچنین خوارج خوارج و همچنین امامیه اعتقادشون در اسما صفات و در مسئله نگاه به خداوند در روز قیامت را از معتزله گرفتن چون عقلانی ها برای خودشون شاخ شاخه هایی دارن کسانی با معتزله مخالفت کردند مثل اشاعره و ماتریدیه دو تا فرقه جدا شده از لحاظ کلامی با معتزله جدا شدن مثلا ابو الحسن اشعری و ابو الحسن ماتریدی شاگرد جبایی بودن جبایی هم شاگرد واصل ابن عطا بود خب اومد ابو الحسن اولیش ابو الحسن اشعری اومد مخالفت کرد با جبایی در قضیه رؤیت خداوند گفت که احادیث اومده و ما نمیدونیم مادامی که اومده احادیث صحیحه در صحیحه و شبه متواتره رویت خداوند میگه ما این قضیه را قبول میکنیم و میپذیریم اشاعره قبول دارن خدا میبینه خدا دیده میشه در روز قیامت میگن در مسئله صفات هم در حق مسئله با آنها مخالفت کردن در مسئله قضا و قدر هم همینطور با آنها مخالفت کردن ولی که خوارج چون طعن در اصحاب وارد کردن و طعن در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خب دیگه مصدری نداشتن که بهش رجوع بکنن جز عقل و تنها کسانی که مدعی عقل و تعقل و فهم و درک و شعور بودن معتزله بودن اینها برای خودشون سرایی نداشتن که بهش بر بگردن مرجعیتی نداشتن سلف که مزمومن صحابه که نفهمیدن تنها کسانی که فهمیده بودن کی بودن واصل ابن عطا و پیروانش اومدن اعتقاد خودشون را بر اینها مبنی کردن تقلید کردن از اینها در اعتقاد خصوصا اباضی از خوارج و امامیه کلا اعتقادشون در زمین و صفات و در زمین رؤیت خداوند همه اونها از معتزله گرفتن خصوصا اولش واصل ابن عطا بعد جبایی بعد قاضی عبدالجبار که این ستن از معروفترین و سران اعتزال به حساب میان ما در جواب اونها ما من به طور کلی فقط اشاره میکنم به بحث جوابشون و استدلالشون به این آیه چون الان اگه من بخوام بهتون نقل بکنم اون گفته های ائممون از کسانی که به قول معروف اجماع نکردن از شافعی گرفته از مالک گرفته از احمد ابن حنبل گرفته گفته های ائمه در بحث رؤیت خداوند خیلی زیاده مثلا امام احمد رحمه الله میگه ان لنرجو ان يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون الى ربهم بعد از اینکه این حدیث ذکر میکنه مثلا در رؤیت خداوند میگه ما از خدا میخوام که امثال جهم که قائل به که خدا دیده نمیشه خدا اینا محروم بکنه از این نعمت و یحجبون عن الله عز وجل لان الله قال للكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اونها از خداوند محجوب میشن در حجاب واقع میشن اونها خداوند کفار خداوند رو نمیبینن ما از خدا میخوایم که اینا مثل کفار از خدا حجاب بشن و دیده نشن و خدا رو نبینن فاذا كان الكفار فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر قرار باشه ما خدا نبینیم کفارم خدا را نبینن نبینیم ما خدا را نبینیم کفارم خدا را نبینن پس چه فرقی بین ما و کفار هست خدا در اینجا میگه کلا انهم عقبهم یومئذ لمحجوبون کلا انهم یومئذ كفار کفار محجوبن از قربدگان پروردگار را نبینن خب اگر ما خدا را نبینیم پس چه فرقی بین ما و اونها هست و گفتم یعنی این نصوص از ائمه از امام احمد و همچنین امام شافعی رحمه الله در استدلالش به همین بازم به همین آیه هست در بحث رؤیت خداوند زیاده جا وقتش نیست که من بخوام در این اخبار رو باز بکنم اما استدلالشون به قصه موسی و تقاضا و درخواستی که از خداوند داشتن که خداوند رو ببینن اولا موسی از خداوند رؤیت را سوال کردن و پرسیدن و خواستن دعا بود اگر رؤیت خداوند یک چیز ممتنع بود یعنی ممکن پذیر نبود موسی نباید این چنین سوالی از خدا میکرد به عنوان یک پیامبر میشه موسی جاهل باشه نسبت به خداوند نسبت به اسماء پیامبر خداست مبلغ وحی به طرف خدا میخواد خدا را به مردم معرفی بکنه درسته الان میشه موسی نسبت به خداوند جاهل باشه نسبت به اسماء و صفاتش و ایمان به این یعنی توحید ما توحید داریم توحید علمی و توحید عملی توحید ربوبیت و اسماء صفات توحید علمیه علم نسبت به خدا خدا باید یکتا قرار بدیم در ربوبیتش و اسماء صفاتش و توحید عملی داریم همون توحید الوهیت و توحید عبادت در نسبت افعال عباد آیا موز میشه موسی علیه السلام جاهل باشه به نسبت اسماء صفات خداوند اینکه خداوند دیده میشه یا دیده نمیشه و بعدم بیاد از خدا بخواهد بگه پروردگار میخوام تو را ببینم یعنی نمیدونه که موسی خدا دیده میشه یا دیده نمیشه این یک قضیه ما میگیم موسی عالم بود که خداوند قابلیت دیدن رو داره که از داره از خدا میخواد ولی اونا میگن نه موسی جاهل بود ما جهر رو از موسی علیه السلام نفیش میکنیم این اولین وجه بخاطر همین این گفته من نیست گفته ابن قتیبه هست که میگه و فی قول موسی رب ارنی انظر الیک ابین الدلاله على انه یرا یوم القیامه ولو كان الله لا يرى في حال من الاحوال ولا يجوز عليه النظر لكان موسى قد خفي عليه من صفه الله ومع مع الوجود یعنی این صفت خداوند که قابلیت رؤیت رو داره حتما پنهان مونده شده به موسی موسی ندونسته و الان الان معتزله میدونن و موسی ندونسته یعنی برتری دارن از لحاظ علمی نسبت به خداوند که مسئله غیبی هست اونها دارن به خودشون برتری میدن بر پیامبر خدا دوم اینکه اگر سوال موسی اشتباه بود حالا نباید خداوند میومد سوالش رو تصحیح میکرد داره تقاضایی میکنه تقاضای موسی اشتباه باشه بالفرض فرضا ما قبول بکنیم تقاضای موسی اشتباه است مثل تقاضایی که نوح علیه السلام از خدا کرد ان ابنی من اهلی فرزند من از اهل من خانواده من پروردگار او را نجات بده درسته اومد این تقاضا با این سوال را از خدا کرد خاص این چنین خواستاری داشت خداوند نیمد انکار نکرد بر نوح علیه السلام که سوالت اشتباه است خداوند اومد انکار کرد انی که ان تكون من الجاهلین خداوند به نوح گفت انی که به نوح اومد انکار کرد چرا چون این سوالت اشتباه نباید از من بخوای که من کافری رو نجات بدم پس اگر سوال موسی اشتباه بود علیه السلام خداوند باید سوالش را تصحیح میکرد میگفت نباید این چنین چیزی از من بخواهی سوم خداوند اومد رؤیت خودش را وابسته کرد نسبت داد به یک چیز جایز امر جایز فرمود فان استقر مکانه اگر مستقر شد کو اگر جای خودش ایستاد کو منو خواهید دید سوال آیا کوه قابلیت ایستادگی در مقابل عظمت رو داره اگر خدا بخواهد بله دارد این امر جایزیه امر غیر جایزی نیست پس همونطور که استقرار کوه سر جای خودش امر جایزیه رؤیت خداوند هم همونطور امر جایزیه وگرنه امر محالی بود همونطور که معتدله میگن وجه چهارم الان استدلال اونها میگن لن اینجا لن ترانی لن تعبیدیه یعنی وقتی خدا گفت رب ارنی انظر الیک پروردگارا بذار من تو رو ببینم قال لن ترانی تو من رو نمیبینی اونا میگن اینجا لن تعبیدیه و هیچ وقت نه موسی نه غیر موسا هیچ کس نمیتونه پروردگار رو ببینه نه کنید فرق بین لن ترانی و لا اورا یا لا تجوز رؤیتی لن ترا مثلا من بهتون مثال میزنم از لغت عربا در بحث رؤیت من در آستین خودم اینجا چند دونه سنگ پنهان بکنم بعد یه نفر بیاد فکر بکنه که این غذاست بعد بیاد از من تقاضا بکنه بگه که این غذا را به من بده خب من چی بهش, چی بهش میگم در جواب این شخص میگم که نه این خوردنی نیست اون شخص الان نمیدونه که این سنگه لا تؤكل میگم لا تؤكل درسته یا نابر فرق بین لا تؤكل و لن تؤكل آیا بین این دوتا فرق هست یا فرق نیست بین لا تؤكل و لن تؤكل هر دوتا به معنی نفیه ولی یکیش الان مثلا شما اگر در نظر بگیریم مثلا اگر من بگم لا یؤكل اینجا لا یؤكل خب پس این غذا نیست خوردنی نیست فهمیده میشه که این خوردنی نیست غذا نیست ولی اگر گفتم لن تؤكل خورده نمیشه تو نمیتونی بخوری شاید یه چیز خوردنی باشه این شخص نتونه بخوره, نتونه الان موسی ما گفتیم یک سوال جایزی داره از خدا میکنه و خدا هم میگه که تو ای موسی نمیتونی تو ای موسی الان نمیتونی نمیتونی چی لن ترانی تو نمیتونی که من رو ببینی الان این لنترانی متعلق به زمان محدودیه یا اینکه ادامه داره اونها میگن ادامه داره درسته ما میگیم اگر قضیه بر ادامه بود نباید میگفت خداوند لن ترانی باید میگفت لا ترانی او لا اورا حالا در وجه پنجم این قضیه سریعتر میشه نگاه کنید اگر ما اگر به نصوص قرآن و سنت دقت بکنیم این قضیه واضح میشه نگاه کنید قضیه لن در قرآن به معنای تعبیر به کار برده نشده مثلا ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم هیچ وقت تمنای مرگ رو نمیکنن درسته ولن يتمنوه ابدا هیچ وقت تمنای مرگ رو نمیکنن خب اونجا در روز قیامت ازشون نق میشه میگه قالوا یا مالک لیقض علینا ربک هیچ وقت تمنای مرگ نمیکنن اگه تمنای مرگ الان اینجا میگه ولن يتمنوه. لن يتمنوه ابدا درسته خب الان اگر اینجا لن تعبیدیه پس چرا در روز قیامت تمنی مرگ رو میکنه میگه قالوا یا مالک لیقض علینا ربک درسته چرا اونجا در روز قیامت این چنین حرفی رو زدن پس بحث دنیا و بحث آخرت با هم متفاوته لن اینجا به این قرآن دلالت بر تعبید نمیده ولن يتمنوه ابدا ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم فالمدير خدمة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك یا مثلا فالمدير خداوند فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابا ابي فلن ابرح لن فلن ابرح فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي برادر یوسف دیگه درسته خب اینجا مقید شد لن با حتی درسته شما اگر دقت بکنید مثل همین قضیه در این آیه داره لن ترانی ولکن انظر الان اینجا لن ابرحه من بلند نمیشم تعبیدیه یا معلقه به زمانه تعبیدی نیست معلقه لن ابرحه هر عاقلی میتونه بگه واضحه در آیه فلن ابرحه حتی یعنی اگر به فدرم اجازه داد بلند میشم درسته انجامش میدم پس قابلیت انجام رو داره امکانش رو داره برای تعبید نیست خصوصا وقتی که معلق شده با حتا و استثناء شده پس لن هیچ وقت تعبید را نمیرسونه هیچ وقت ابدیت را نمیرسونه که این مطلق باشه و این نوع بقول معروف الله حسن گفتم یعنی بحث استدلال به این آیه و جواب اونها بیش از اینه یعنی من فقط اشاره وار فقط از اینجا از از گفته امام طحاوی اینجا فقط اشاره کردن امام طحاوی رحمه الله بعد ابن عبدالعزیز شرحش بیده قال طحاوی رحمه الله و رؤیت والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية يعني بدون إحاطة لا تدرك الأبصار نمكن نعم، قدرة إحاطة بكن قدران عزيم خيري بما محدود مخلوق ناقصي ولا كيفية وكيفية الشام نمتن كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هم كنت قدران القرآن قفته وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وتفسيره هم همونطور که فصيرا علم و علمش ما هنوز روز قیامت نشده نمیدونیم چطور خدا را خواهیم دید و کل ما جاء فی ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو كما قال اون احادیثی که اومده رو سر و چش یعنی درست و همون که رسول الله گفته همون حقه و معناه على ما اراد و اون طوری که خداوند مقصودش بوده بر رسول الله مقصودش بوده طور هست لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا نمیان بر رأی خودمون در اون نصوص اظهار نظر بکنیم ولا متوهمین باهوائنا نه با توهم خودمون بیام در اون اظهار نظر بکنی فانه ما سلم فی دینه الا من سلم لله عز وجل کسی سالم نمیونه در دینش مگر کسانی که تسلیم رو تسلیم بکنن در مقابل الله و در مقابل رسولش الا من سلم لله لرسوله صلی الله عليه و سلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه اون علمی که دچار اشتباه شده برش بگردونه به عالمش یعنی حداقلش در موردش بگه مادامی که حدیث در این باب ثابت شده من در مقابلش توقف میگم میکنم و میگم که مادامی که رسول الله گفته کلامش حقه ولا تثبت قدم الاسلام على ظهر التسلیم الا على ظهر التسليم والاستسلام یک شخصی اسلامش ثابت نمیشه مگر اینکه هوا و هوسش و عقل خودش رها بکنه و بگه در این مسائل عقلی چون مسائل حسی و مسائل دنیوی و مسائل عقلانی نیست من در مقابل اون تسلیم میشم به اون چیزی که خدا و رسولش گفتن خب این قد همینقدر اتفاق میکنم به این به معروف این بحث هایی که درباره رؤیت شده در بحث دیدن خداوند در روز قیامت قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه اینکه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم خدا را دیده کنید بحث رؤیت خداوند اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا را دیده از ابن عباس رضی الله عنه رضی عنهما ثابته که در فرموده خداوند و قد رآه نزلة اخرى هرچند که بحث بحث دیدن جبرئیل ابن عباس میگه آه به فؤاده مرتين دو بار با فؤاد خودش یعنی با قلب خودش پروردگار رو دید هیچ روایتی از ابن عباس ثابت نیست که صراحتا بگوید که خداوند را رسول الله صلی الله علیه و خداوند را با رؤیت بصری دیده و اینجا هم منظور امام احمد رحمه الله این نیست که رسول الله صلی الله علیه و خدا را با دو تا چشم خودش دو تا چشم دنیوی خودش دیده منظور امام احمد این نیست و ان النبی صلی الله علیه و قد را ربه منظور امام احمد اون رؤیت بصری که نقش شده از موسی لن منظورش اثبات این رؤیت نیست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در فتاوا جلد 6 صفحه 509 میگوید جلد 6 صفحه 509 میگه وقد صح عنه اي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء عند الإسراء إسراء ذات رأيت ربي فبردقار رديدا ولكن كان في المدينه لما احتبس أختك که نشاسته بود رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم خودش قرفته بود این چنین براش رخ ثم اخبرهم عن رؤيه الله تبارك وتعالى رؤيه الله تبارك وتعالى تلك الليله في منامه سفاس أمال به خبر داد که اون قرفته بود یک گوشه نشسته بود خواب رفته بود در خواب پروردگار را دید یعنی اینجا رأیت ربی وقتی که رسول میگه رأیت ربی حدیث در یک باب خاصیه وجه خاصیه یک موقع خاصی بود و اونم خواب بود نه رؤیت بصری و على هذا بنى الامام احمد رحمه الله یعنی مبنا و اساس این حرفی که الان امام احمد میزنه ان النبی صلی الله علیه و قد رأى ربه استدلالش بینه رأیت ربی پروردگار را دیدم ثابت این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پروردگار را دیدم ولی که کی بود وقتی که خواب بود از خواب بیدار شد بعد گفت که در خواب پروردگار را دیدم در بهترین وقت ای ربی فی احسن سوره و قال نعم رآه رآه حقا یعنی امام محمد گفته رآه رآه حقا فان رؤیت الانبیاء حق دیدن انبیاء حقه یعنی رؤیت انبیاء مثل رؤیت ماها نیست روز عبدالقادر گیلانی امام ابن نقل میکنه میگه در خواب دیگه یک نوری را عظیمی را دید و گفت که دیگه تو از الان دیگه نیازی نیست که نماز بخونی من پروردگارم دیگه نیازی نیست که تو نماز بخونی بعد عبدالقادر گلنه میگه اگر از خدا اگر خدای من بودی چنین حرفی به من نمیزدی من حق و یقین رو رها بکنم وحی خداوند بر رسول الله صلی الله بعد بیام حرف تو را بعد کجا منو که شیطان نباشی میگه شیطان بود در شکل یک نوری در خوابش اومده بود گفته بود که چی نماز نکن بحث اینه که ماها نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا این خدا هست یا خدا نیست در خواب ولی انبیا رؤیاشون حقه حرفشون حقه رآه و رآه امام احمد میگه حقا چون رؤیت انبیا حقه میتونن حق را از محق تشخیص بدن ولا بد رؤیت رؤیا الانبیاء حق ولا بد ولكن لم يقل احمد رحمه الله انها رآه بعینی رأسه یقظه میگه ولم يقل احمد امام احمد نگفته که با دو تا چشمی که خدا در سرش قرار داده با اون در بیداری دیده و من حک عنه ذلك فقط وهم علیه کسی این چنین حرفی از امام احمد نقل بکنه این دو تا وهم شده امام محمد هیچ وقت این حرفی نزده ولكن قال مره رآه و مره قال رآه بفؤاده مثل ابن عباس یک جای مطلق گفته رسول خدا را دیده عایشه انکار میکنه کسی که بگه خدا را رسول خدا را دیده میگه دروغگو هست هیچ کس نگفته حتی ابن عباس هم نگفته گفته ابن عباس خدا را دیده مقید به اون روایتی که اومده چی با فعاد خودش با قلب خودش پروردگار را دیده فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة من, من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعين رأسه وهذا نصوص احمد موجوده ليس فيها ذلك در نصوصی که از امام احمد هست درش نیست که امام احمد مقید بکنه به که بخواد بگه که با چشم خودش پروردگار بلکه گفته احمد چنانچه در بعضی از دیگر روایت ها اومده و همچنین در روایت ابن عباس که داره بهش استناد میکنه میگه که فانه ماثور عن رسول الله صحیح رواه قتاده عن کریم علی ابن عباس این چیزی که از ابن عباس ثابت شده چیه رآه بفؤاده منظور امام احمد وقتی که استدلال داره میکنه بر روایت ابن عباس منظور امام احمد چیه اون رؤیت فعادی رؤیت قلبی که برای رسول الله صلی الله علیه و ثابت میکنه ابن عباس و منظور ابن عباس هم مقیده نه منظورشی مطلق رؤیت و رؤیت دو تا چشمه چون استدلالش واضحه استدلال اثر ابن عباس و اثر ابن عباس هم در رؤیت قلبی هست رؤیت فؤادی هست والحديث عندنا على ظاهره حدیث هم ظاهره چگونه خدا را دید در خوابش على ظاهره ظاهرش خدا را دید رسول الله خودش داره میگه رأیت ربی كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعه کلام در این مسئله صحبت کردن در این موضوع بدعته ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه احدا همونطور که در ظاهر این حدیث اومده رسول الله خودش میگه خدا را دیدم قبولش داریم تصدیقش میکنیم و بر اساس ظاهرش باور میکنیم قال والایمان قال والایمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن اعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلات مجادلته ایمان بميزان میزان ترازوی اعمالی که در روز قیامت آورده میشه برای ترازوی اعمال میزان حقه میزان حقیقی یعنی یک ترازوی آورده میشه ترازو همه ما میدونیم معناشیه. فمن ثقلت موازینو موازین و میزان که در قرآن اومده و در سنت اومده معناش میدونیم ترازو ما معناش میدونیم ترازو آورده میشه ترازوی خدا من چطوریه نمیدونیم این ترازو چیه ترازو اون چیزی که وزن میشه دو تا چیز با هم دیگه وزن میشه کدوم یک وزنش از دیگری بیشتره این ترازو بهش میگن همه میدونیم معنای ترازو چیه و اینجا هم میزان کلمه معادل دیگه میزان ترازو ایمان به این ترازوی که در روز قیامت حقیقیه ما قبول داریم برخلاف معتزله و امامیه اونها میگن این ترازو حقیقی نیست یعنی یه چیزی که دو تا کفه داشته باشه دو تا کف ترازو یه طرف کفش این و یه طرف کفش این و که با هم اعمال خوب و بد انسان ترازو بشه میگن حقیقت نداره واقعیت نداره این چیزی رخ نخواهد داد که اعمال بد رو بیارن یه طرف اعمال خوب یه طرف دیگه. میگن اعمال اعراضه یه چیزی عرضی که رخ داره میده یه چیزی قابل سنجش نیست چگونه عمل رو میخوان بسنجن روز قیامت که در تفه خرازو بذارن حالا مثلا من نماز خوندم این نمازو چگونه میخوام بسنجن شبهه عقلیه یک عرضیه داره رخ میده چگونه میخوام بسنجن اونها انکار میکنن که میزان حقیقی باشه ترازو حقیقی باشه امام احمد رحمه الله میگه که یوزن العبد یوم القیامه فلا یزن جناح بعوضه یک از روایات که خود شخص باز میشه یک شخصی رسول الله صلی الله علیه و سلم انه لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه یک شخصی خیلی داره لا یزن عند الله جناح بعوض عند یک بال وز نداره داره یوزن العبد این روایت دلیل بر این میده که خود بنده وز میشه خود بنده با اعمالش اون اعمالی که داره وز میشه و یک شخصی چون اینجا یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم انه لیاتی الرجل العظیم السمین این شخصی میاند برای بس کردن ولی بال پشم بس داده چرا این شخص ایمان نداشته بعد رسول الله این آیه رو میخونه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا فلا نقیم لهم فلا نقیم لهم یعنی برای خودشون وزنی قائل نیستیم هیچ وزنی دارن این آیه را میخونه چرا در حدیث ابو هرره اومده در صحیح مسلم و صحیح بخاری حدیث متفقون علیه حدیث ابو هرره رضی الله عنه پس اینجا این روایت چنانچه امام احمد بهش سناد میکنه خود شخص ترازو میشه خود شخص و و اعمال العباد کما جاء فی الاثر و خود اعمال هم ترازو میشن جای دیگر در بعض روایات میگه صحائف اعمال پرونده اعمال ترازو میشن بله اعمالی که اعراضن به نظر ما خداوند آیا قدرتش داره تبدیل به وزنش بکنه بله خداوند قادره عرض را تبدیل به یک جوهری بکنه تبدیل به یک چیز قابل وزنی بکنه چنانچه ما در حدیث داریم که حدیث براب بن در سنن در سنن ابی داوود و مسند و محمد با سند صحیح که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سر یک جنازه در قبرستون صحبت کردن شخص مؤمن روحش چطور گرفته میشه شخص کافر چطور روحش گرفته میشه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شخص مؤمن وقتی که روحش کشیده میشه روحش بالا برده میشه در آسمان باز میشه با بهترین نام صداش میزنن سپس از اون بالا دوباره روحش برگردنده نشه به قبرش بعد منکر و نکیر میان سوال ازش میپرسن و بعد از اون یک شخصی با چهره نیکی میبینه یک شخصی با چهره خیلی نیک یک شخصی با چهره خیلی نیک زیبا میبینه میگه تو کی هستی میگه انا عملک صالح من عمل صالح تو هستم عرض بود عرض نبود شما گفتید عرض که ولی تبدیل به چه شد تبدیل به جوهر شد تبدیل یک چیز شد یک شی شد حال این شی قابل وزنه بله قابل وزنه خداوند قادره که اعمال ما رو وزن بکنه قادر خداوند خودمون این هر هر ستا رو داریم هم در نصوص اومده خودمون وزن میشیم هم در نصوص اومده که اعمالمون وزن میشه هم در نصوص اومده که پرونده و صحاف اعمال ما آورده میشه و اونجا در روز قیامت وزن میشه چنانچه یک عمل در حالت یک بطاقه میاد یک کارت حدیث بطاقه لا اله الا الله یک شخصی اومده با پر از گناه بعد یک کارتی رو میارن توی اون کارت نوشته لا اله الا الله توی یک توی اون کفه که میذارن کفه نیکی ها فتتطایا فتتطایا بعد که زبانم گرفت رسول الله صلی الله علیه و میفرماین کل اونها برباد میره کل سیئاتش گناهانش و هیچ عمل خیری جز این کلمه توحید لا اله الا الله نداره حالا چطور شاید اسلام بهش نرسیده چنانچه در حدیث حضیفه داریم که اشخاصی که میان که نمیدونن نماز چیه نه روزه چیه شاید اینم آخ با این کلمه از دنیا رفته الله اعلم نه اینکه بعضیا بهش استناد میکنن به این حدیث که بله که عمل از ایمان نیست و نمیدونم کسی لا اله الا الله بگه تمام هر گناهی خاص انجام بده وارد بهش میشه خیر اینطوری نیست حالا ان بحثش به جای خودش خواهد اومد بس این حدیث بطاقه دلیل بر اینه که جای صحائف هم صحیفه ورقه هم درش نوشته شده یه چیزی بس میشه که حدیث بطاقه اینجا میگه اون کارت رو میارن و در کفه ترازوش قرار میدن و کل گناهانش برباد میره و اون کفه لا اله الا الله ترجیح پیدا میکنه میگه که امام احمد رحمه الله و توزن اعمال العباد کما جاء فی الاثر والایمان به والتصدیق به و تصدیق بکنیم ایمان بیاریم که مسائل غیبیه والاعراض عن من رد ذلك و ترک مجادله کسی که مجادله میکنه این مسائل رو میخواد با عقل خودش درک بکنه جدال و بحث میکنه با این اشخاصی که بحث نکنید ما باید این اشخاص را باید رهاشون بکنیم چون نصوص یک نص و دو نص ما نداریم و نضع الموازین القسط در روز قیامت میگه ولا الموازین القسط یوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا این كان مثقال حبه من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبین حتی اگر یک ذره یک خردل باشه اعمال حتی یک ذره حساب میشه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من شیء یوضع فی الميزان اثقل من حسن الخلق چیزی سنگینتر از حسن اخلاق نیست اخلاق خوب عرض به قول معتزله ولی که قابلیت وضع رو داره و خداوند وضع بهش میده در ترازی اعمال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلمتان خفیفتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دو تا کلمه دو محبوب نزد الله بر سر زبانم سبک ولی در ترازوی اعمال سنگی سبحان الله و بحمد و سبحان الله العظیم دو تا کلمه هستن کلمات وزن میشن چطور وزن میشن اعمال وزن میشن چطور وزن میشن اشخاص وزن میشن همونطور که ما محمد رحمه الله میفرمایند ایمان به این نصوص واجبه و باید تصدیقش بکنیم سبحانك الله و وصل الله علی محمد و آل محمد